Refraner valencià. Nadal en dilluns, les festes amunt. Nadal en dijous, crema l'arreu i ven els bous. Nadal en divendres, sembra fins les cendres. Nàixer u en bona estrela. Negoci de neu era gran i se desfeu. Neta, pura i en mesura. Net i ben cuit tot és bo. Ni aire, ni aire per lo forat, ni amic reconciliat. Ni al bo citat, ni al malalt alçat. Ni arròs socarrat, ni guiso de sèpia fumat. Ni boda pobra, ni enterro ric. Ni cavall desenfrenat, ni home que parle per parlar. Ni casa feta en fang, ni vinya en barranc. Ni gat en cascabell ni casar dona jove un home vell. Ningú calça pitjor sabates que el sabater. Ni menjar causat ni beure xuat. Ningú és millor que un. Ningú està content en la seva sort. Ningú xeperut coneix la seva xepa. Ningú tonto tira pedres a la seva teulà. No agradar-li a un, agachar el llom. No apegues els ulls en tota la nit. No apegar els ulls en tota la nit. No aplegar a u a la sola de la sabata. No arribar a rams de beneïra. No arruixes, que plou. No a tots prestar, sinó al que ha de tornar. No a vindre's a raons. No cabre-ho dins de la pell. No deixar estaca sobre pared. No dejar ficar basa. No dejarle a u cera en las orelles. No dejarlo a u de la garra. No deixes sendes velles per les novelles. No deixes per ton rencor de saludar al major. No deixes de manar lo que te pugues guanyar. No digues mal del dia que passat no siga. No digues tot lo que sents ni mostres tot lo que tens. No digues tot lo que sents ni mostres tot lo que tens. No dir ni pruna. No dir res, ni en bé ni en mal. no dir una cosa per